marguerite. Coquette et jolie à souhait. Elle rangeait sa collerette quand il lui faisait les yeux doux. Elle rougissait comme une fillette quand il ma petite Marguerite. Je t'aimerai toujours, toujours. Elle répétait toute petite. Je t'aimerai toujours, toujours. gosse qui passait par là cueillit la belle du bleuet pour la petite fleur qui le suivait. Elle lui arracha les pétales, puis la jeta sans ses habits et la petite Marguerite mourut d'honte auquel oh, vit le petit bleu pleura près d'elle. merhabalar. Ben Devrim Özkan. 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücü'nde birlikteyiz. Ee, bu haftaki programımızda Fransız müziğindeki uyarlama parçalardan örnekler dinleyeceğiz. Bunlardan bazıları farklı dillerden Fransızca'ya uyarlanan şarkılar, ee, bazıları da Fransızcadan Türkçe'de dahil farklı dillere uyarlanmış eserler. Ee, bu kapsamda 60'lı yıllarda dilimize uyarlanmış bir parçayla başladık programa. Sözü ve müziği kendisine ait olan... 1967 tarihli La Marguerite et Le Bleuet adlı parçayı seslendirdi Patricia Carly E, parçanın sözleri Fecri Ebcioğlu imzalı Türkçe uyarlamasını Erol Büyükburç Son Tren adıyla yorumlamıştı. E, şimdi sırada Fransız şansonunun klasikleşmiş parçalarından biri var. E, ismi Charles Trenet ile özdeşleşen La Mer yani deniz. 1943 ee, yılında 2. Dünya Savaşı sırasında e, Montpellier'den Perpignan'a giden trenin penceresinden manzarayı izlerken gelmiş trenin aklına böyle bir şarkı yazmak. E, parçanın bestesini de piyanist Leo Scholjak yapmış. E, fakat trene parçayı biraz ağır, biraz da pastoral bulmuş ve kendi repertuarı için uygun olmadığını düşünmüş. Ee, çünkü genelde swing tarzında daha neşeli şarkılarla tanınıyor trene. Ee, hatta bu nedenle Le Fou Chantan yani şarkı söyleyen çılgın lakabıyla anılıyor. Ee, böylece şarkı 1945'te ilk olarak Roland Gerbo daha sonra da e, René Leba tarafından kaydediliyor. Ee, bu arada 2. Dünya Savaşı sona eriyor ve İngiltere'de sürgünde olan yapımcı Roald Breton Fransa'ya geri dönüyor. Ee, bu geri dönüş için ses getirecek bir şarkı arıyor Breton ve Lamer'i dinleyince parçanın düzenlemesi biraz değiştirilirse trene için aslında son derece uygun olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine şarkı bir orkestra eşliğinde yeniden kaydediliyor e, ee, trenenin arkasında bir koro ekleniyor ve parça 1946'da bu kez Charles Trene yorumuyla piyasaya çıkıyor. E, Ralph Breton bununla da yetinmeyip şarkıyı Beyond the Sea adıyla İngilizceye çevirtiyor. E, ama şarkı Fransa dışında asıl patlamayı 1960'ta Amerikalı Bobby Darin yorumuyla yapıyor. E, sonrasında da Frank Sinatra, Django Reinhardt e, ya da George Benson gibi birçok isim tarafından yorumlanıyor. Ee, şimdi biz Charles Trene'den dinleyeceğiz bu parçayı. 1999 yılına ait bir konser kaydında e, şarkıyı önce Beyond the Sea adıyla İngilizce daha sonra da Fransızca orijinal sözleriyle seslendirecek sanatçı. Alors, voici la mer. Beyond the sea. somewhere beyond the sea. somewhere waiting for me. My Lord stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high. Then straight to her arms I go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a tower heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy will be beyond the sea, and never again I go sad. danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent à la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer, la berce mon cœur. Charles Trenet'den dinledik. Lamer ya da İngilizcesiyle Beyond the Sea. Ee, şimdi sırada 70'li yıllarda İngilizceden Fransızcaya uyarlanan e, ya da en azından öyle olduğu sanılan bir parça var. 1974 ee, yılında Brezilyalı Maurice Albert Feelings adlı şarkıyla tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. E, şarkıyı Shirley Bassey'den Nina Simone'a, Ella Fitzgerald'dan Frank Sinatra'ya birçok farklı isimde yorumlamıştı. E, Fransızca versiyonu ise 1975'te Michel Jourdan'ın yazdığı sözlerle Mike Brandt kaydetmişti. D. adıyla. Ee, hatta Mike Brandt şarkıyı kaydettikten bir gün sonra Paris'teki apartman dairesinden düşerek yaşama veda etmişti. Bunun bir kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala esrarını koruyor bu arada. Ee, şarkının hikayesi buradan itibaren ilginç bir hal alıyor aslında. Ee, şarkıyı radyoda dinleyen besteci Lulu Gaste ki kendisi e, şarkıcı Lin Renault'un da eşi bu arada e, hayretler içinde kalıyor. Çünkü e, bunun aslında 1957'de Le Feu Poudre adlı film için yaptığı Purtua adlı bestenin ta kendisi olduğunu fark ediyor. Ee, filmde Dario Moreno seslendirmişti parçayı. Daha sonra da Lin Renault tarafından da yorumlanmıştı parça. Ee, bunun üzerine çift bir intihal davası açmaya karar veriyor. 8 yıl sürüyor dava ve Lin önemli bir şöhreti sahip olduğu Amerika'da da devam ediyor. E, en sonunda ikili kazanıyor intihal davasını ve Feelings'in melodisinin aslında Purtua'dan kopyalandığı resmiyet kazanıyor. E, şimdi bu parçayı dinleyelim dilerseniz. Önce 1957 tarihli Dario Moreno yorumuyla daha sonra da onu Fransızca'ya geri kazandıran Lin sesinden. J'ai quitté ce que j'aimais. J'ai perdu ce qui m'aimait. Ce soir, je n'ai que toi. Sans toi, le jour ressemble à la nuit. La vie ressemble à la mort ce soir, écoute-moi. Tes yeux brillent comme le feu, ta bouche. On a pris la couleur ton corps, on a gardé la chaleur. les rêves de mes nuits, vont les désirs de ma vie. Mario Moreno ve Lin Renault'dan dinledik Purtua. Ee, şimdi İngilizceden Fransızcaya uyarlanan bir şarkı var sırada. 1966 ee, yılında Cher tarafından seslendirilen Bang Bang e, dönemin en büyük hit parçalarından biri olmuştu. Ee, o dönemdeki eşi Sonny Bono'nun imzasını taşıyordu parça. Şarkıyı dinleyen yapımcı Claude Carrer parçanın o zamanlar daha çok Le Colefini ya da Vule Copain gibi ergenlere hitap eden şarkılarla tanınan Shella'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için çok uygun olduğunu düşündü. E, parça George Aber tarafından Fransızca'ya çevrildi ama sözleri biraz yumuşatıldı. E, çünkü orijinalinde sevgilisini öldüren bir adamdan söz ediliyordu. E, Fransızca sözlerde bu çocukluk yıllarında oynanan bir oyuna dönüştürüldü. E, bu arada şarkı yorumlamak için yanıp tutuşan bir isim daha vardı o dönemde. O da Dalida'ydı. E, parçanın Fransızca versiyonunun Shella tarafından yorumlanmasıyla o da bu arzusunu e, şarkı İtalyanca sözlerle yorumlayarak hayata geçirmişti. E, şarkıyla ilgili son bir not e, parça 1968 yılında kendi yazdığı sözlerle Fecri Ebcioğlu Dandan e, adıyla seslendirmişti. Ama biz şimdi Şela'dan dinliyoruz 2017 yılına ait bir konser kaydıyla Bang Bang. Müzik Nous avions dix ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur, bang bang. Tu me tuais, bang bang. Et je tombais, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang. Je ne s'aimait bien, il me semble. Mais tu n'avais de passion que pour tes jeux de garçon bang bang. Tu t'amusais bang bang. Je te suivais bang bang. ce bruit-là. avait remplacé notre amitié du passé. Quand il en vint une autre, on ne sait à qui la faute. Tu ne m'avais jamais menti, avec elle tu es parti, bang bang. Tu m'as quitté, bang bang. Je suis resté, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang je ne l'oublierai pas Un jour tu as eu un temps Il y avait déjà longtemps Que l'amour avait remplacé Notre amitié du passé quand j'aperçois des enfants se poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer, je me sens le cœur serré. Bang bang, je me souviens. Bang bang, tout me revient. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne Sheila geldi Açık Radyo mikrofonlarına Bang Bang adlı şarkısıyla. Ee, şimdi yine İngilizceden Fransızcaya uyarlanan bir şarkı var sırada ama kökeni oldukça farklı bir dile dayanıyor aslında. Ee, 1960 yılında John Baez tarafından seslendirilen Dona Dona dünya çapında büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ee, parçanın sözleri 50'li yılların ortasında Arthur Kevis ve Teddy Schwartz tarafından yazılmıştı. Ee, şarkıda kesilmek üzere olan bir buzağdan e, ya da işte danadan söz ediliyor aslında. Ve parçanın orijinali 1940'larda Yidiş dilinde e, Aaron Zeitlin ve Sholom Sekunda ikilisi tarafından yazılmış e, Dana Dana ismiyle e, yapımcılığını da Zeitler'in üstlendiği bir oyunda seslendirilmiş ilk olarak. E, parça John Baez'in ardından birçok ünlü isim tarafından da yorumlandı. E, 1964'te Claude François e, ee, Willin Boogie ile ortaklaşa yazdı. Fransızca sözlerle seslendirdi şarkıyı. E, mezbahaya giden buzağının yerini yetişkinlik yılları ilgili hayaller kuran küçük bir çocuk almıştı bu kez. E, son mısralardan bu küçük çocuğun Claude François'ın kendisi olduğu anlaşılıyordu. Hatta bu anlamda da otobiyografik bir özellik kazanmış oluyordu şarkı. Almanca, Rusça, Japonca ve İbranice olarak da yorumlanmıştı parça ama biz şimdi Claude François'dan dinliyoruz Fransızca versiyonunu Dona Dona. petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir, sa maman le versait. Dona donna, donna, donna, tu regretteras. et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfant Claude François'dan dinledik Dona Dona. 60'lı yıllarda pek çok yabancı şarkıcı kendi şarkılarını Türkçe sözlerle de seslendirmişti. E, şimdi bunlardan biri var sırada. Lübnan'dan Malatya'ya, oradan da Fransa'ya göç eden Ermeni asıllı bir ailenin oğlu Henri Markaryan ya da sahne adıyla Mark Aryan. Önce şansını Paris'te denemiş, 1963'te de Belçika'ya yerleşmişti. E, Fransa'da neredeyse hiç tanınmıyor ama 60'larda yolu sık sık Türkiye'de düştü sanatçının. Ee, onun şarkılarından yapılan uyarlamaları Alpay, Ayferi ve Ajda Pekkan gibi isimler seslendirdiler. Ee, Atlı Karınca, Kimdir Bu Sevgili ve Eylül'de Gel olarak biliyoruz biz bu parçaları. Ee, bunun yanı sıra şarkılarının Fecri Ebcioğlu tarafından yapılan uyarlamalarını Türkçe sözlerle kendisi de yorumladı sanatçı. programın ilk yarısında bu şarkılardan biriyle kapatacağız. Markarya'nın Georgina adlı parçası Türkçe'ye Nasıl Evlenirsin Bu Lisanla adıyla çevrilmişti. Şimdi Mark Aryan şarkıyı önce Fransızca daha sonra da Türkçe sözlerle seslendirecek. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından Fransız öpücü kaldığı yerden devam edecek. Yeah. Oh Georgina regarde comme le ciel est clair. Demain je prends la route de la mer. Si tu le veux, je t'invite à venir avec moi. Oh Georgina, réponds-moi. Oh Georgina, nous partirons de bon matin quand la rosée recouvre les bilirsin bu lisanla O sevgilim yok yok olamam ben hiç sensiz Atlattık biz yanla Söyle nasıl evlenirsin bu lisanla Şamanamanan da bıdıba Şimdi duruyor deba Şamanamanan da bıdıba Şimdi duruyor deba Şamanamanan da bıdıba Şimdi bak